nek neng omah tadi iki celuk ane bulus. Oh. Bulus semono iki batok sepira kok. Ora ngerti aku nek perkara batok, aku ora ngerti. Ini mesti batok itu mengkurep. Ah iya. Biar ah, tak iya, bahas ora. <laughs> bahas silakan. Ayo lak tandingi. Emangnya tau roh batokku? Lho. Lah ya kowe duwe ora. Lah bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek Tulus ki nek dundang Pak, Pak lho apa? halus. Nek bu? Bulus. Ha iya. Nek ana sah nek batok barang. Bulus budek. Ha iya. Ya ora. Bulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani tatin budek kuwi tau jagongan karo aku. Wong loro to udan-udan. Ya ning omahku tengok-tengok kuwi wong gledek Pak. aku jingkati tatin ngene. Bledek sakniki lirih-lirih nggih Pak nggih. memak pletik ngono iki. Iya. Berarti kupinge napa lancang? Kok kuping lancang? Lah kula omong wira dong kok nek jawab dong. Lah aku wong saking pintere kok. Terus, Terus eh? <laughs> Mas, di, ora diganggu to. Lah kowe iki ora diganggu njaluk ya diganggu kok. <laughs> Nek ora kowe iki ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. cendol dawet kok cendole semono kuwi wadahe sepira iya sinden berbobot heeh berbobot ki tegese ora kok pinter ning bobote 80 munggah sinden berbobot iya yo nya atok jaluk ora ngramu yo oh, nggih oh iya sik tak pilihke mau sik endi mau sik din sabar din aja rusuh iya gawat iki nya nya nya iki ana kertasé e dawa banget lho. Iki sak kertasé. E. Ming kari nyuwek kok kakehan cerewet nyo gawe. Nah. Cek dileki nek ra ana barang. Ana ta? Oh, kelong siji. Kelong siji piye? Pak isine loro. Ra iso, wong siji ya siji kowe iki ora. Sinden ki ora sok ngulik kaya ngono. Oh, dalange ya ora sok ngulik ngono. Tambahan meneh. Lah kuwi jenenge mesti dimplek. Kula Dian Carolina saking Lopet tuntang badhe lagu lali janjine kali gembira luka ing nyekar Mbak Tatin kalih Mas Solikin. Solikin iki ora mangkat, masuk angin. Heeh. Wassalamualaikum lho nggih matur nuwun nggih. Ada Mbak Tatin ta? Oh, ada nyo, nyo wujud nyo. Nyo gulung mulai bojomu kono nyo. Lah apa lho? Ming udute kok ya dijaluk lho. Udut ya julke dhuwit ya iso. Gula sinden derem. Mulane kowe iki nek kancane piyaga entuk dumduman udut kok ya njaluk. Kuwi tak njaluke dhek to. Lah nggih no, wong kula ra udut to. Ayo bojomu. Bojo kula udute ra ngono ki. Lah iya. Kubuk Asmara. Kanten. Kubuk Asmara. Heeh. Mm Isi ana um. siji neh engko. Apa jenenge? Liwong. Liwong. Terus iki siji neh nyuwun lagu duet lali janjine. Ya. Dewi wae engko. Telu kowe. Wis, dit 50 rokok sewadah jebret cangkemmu nganti. Endi duite 50 pundi? Lah kuwi meneh jero ki amplop. Sing niku ta? Heeh. Dewe-dewe no. Ayo wis sah kok. Ya. Ya beda iki gubuk asmara beda. Iki cendol dawet iki sing nang kene. Ya, iki ming 50 iki. Ora ya. Oh 100. Malah konangan. Ora dijoli lho. Ora nyonyo-nyonyo gawane san. Kertine 50 kok dijoli 50. Nggawa dit sinden marahi timbilen matane. Ya. wis pengen kabeh rasane. Larang ukup ora apa-apa. Iya. biyen sindene bapakku ya sok ngono kuwi njaluk idit ngono kuwi umur seket semper. Sindene sinten? Bapakku biyen. Kula ora bapaknya jenengan. Lah kuwi nyendeni apa piye kono ning swarga kono. Menyang kono. Wegah. Kula ora kesusu Jenengan nek ajeng riyen ya monggo. Koyok cangkemmu elek to. <laughs> Akhirnya diwalek genti ra gelem. Ra gelem kok ya aku isih seneng nyambut gawe tok ya. Iya, aku nyambut gawe kowe arep melu sapa ya? Mbok iki ne dienggo. Kayak kita enggo nang ndi ya tak go. Surai gedenge Raja Mah kok isine banyu. Nek mlaku mung ten kropiak. Sing ten kropiak iki po ndi? Lan jenengan kerungone piye? Ya mau munggah undak-undak aneh ngendi? Kron mau kok tak rungokke grubuk-grubuk ya. Aku ning burine tatin ki mak grubuk apa ya ya Arta takoke ya ora wani aku. Iya. Mangki liyane do lagi atus, dadine du kula. Oh, du kowe to. Ya aku rukun-rukun kok arep tak genahke. Mrene nang panggung kene wani oh. genahke aku. Lah mau kok ora genahke sisan? Gak nesu kowe. aku ki semelange nek ming tok kandhani ora apa-apa, nek nganti tok duduhi. Ha ah, iya. Lah ngapa nek diduduhi? Niki lho Pak sing teng rupiah malah aku waduh, waduh, nah, bingung. Wegah apa? Ya gelem. Gubuk asmara. Hmm. Nggih. Yo, cekat-cekat. Nyingkar, yo. Piye nying? Nyingkar nyingkur. Nyi brigas brigas kipo po kekuatane luar biasa yo Pak meh saben bengi lho iki do radus oh iki kan ono jenenge apa sahasiane iki ora adus nek nganti digebyur awake wo mbliyuyu tenang, yo mula do radus ya termasuk dalange iki yo radus takoni nek aku wong lanang ora masalah radus oh mlane mau slentang-slentingi jenengan to mbok kelek iki dambu dhewe <laughs> Nek ngono aku ya wangi kan pake parfum. Ayo meng ngadus parfum kuwi wong nyatane mau cedhak Indomaret terus do golek parfum. Lu parfum parfum murah wae 3000an. aku krungu kok sing penting iso nggo wangi-wangi. Mbah. Ya ora apa-apa, Mak. Jenengan ora nganggo parfum to? Ah ora, wis biasa. Raup terus ngelap awak wis rampung. Aku iki sing wedok blas ora do dilap e. Iya. Ya dilap ya. Nanti sentang-senting. anggere sinden liwat ambune breng minyak wangi no iya minyak wangi ngarep mburine wah lengo jelantah ngono ya diambus wae kok le sing ngambus apa lah jenenge kok arti nek lengo jantah nek ora mambu rak ya ora mungkin Nah ya wong wong liwat kok ora entuk ambegan apa piye karepe? Ya nek mambu ya aja diambu. Lah aku ora ngambu, mbok saiki ana piyai liwat ngarepmu breng ngono mesti mambu apane mesti mau parfum di mamburannya ngono ora. Lah ya jenengan ngerti mabuk ya nang burine terus. Aku mung ngrungokke sing grupyuk kuwi mau kok. Kene ya mabuk ya karma. Ora? Ora. <laughs> Tresno tulus. Hmm. Tulus ki bojone. Oh, jenenge sing lanang tulus. Heeh. Hmm, hmm Lagi nek nang omah tatine ki celuk ane bulus. Oh. Kak bulus ah? Lah bojomu nek diterus Pak Lus, ngono nek mbokne ya bulus. Iya. Bulus semono ki bathoke sepira. Ya? ora ngerti aku nek perkara bathok aku ora ngerti. Ini mesti bathoke ya mengkurep. Ah iya. Ya tak bahas ora. <laughs> bahas silakan. Ayo lak tandingi. Emange tau roh batrokku. Lho. Lah ya kowe duwe ora. Wong aku nah, upama bulus, upama bulus. Aku tuh bulus kok. Lah bojomu jenenge sapa? Tulus. Lah nek tulus nek dundang Pak Pak lho apa? Pak Lus. Nek bul Bul piye? Nek bu? <laughs> Bul. Ha iya. Nek kan rasa tekan nek batok barang. Wong aku men genake tanggamu kae kok. Lho, madosi sinten Pak Seno? Anu bulus napa? Bulus sinten aku Bu bu tulus. Oh, disingkat bulus. Iya. Lah nika pun metu nika gelu. Grubyu grubyu. iya. Metu saka batoke ndak sisi iki ning ning ning ning. Nang rada sedaki mendelok meneh. Lah. aku ora ndindas kok. Ayo. <laughs> Ya Tulus. Mula bojomu kon ganti jenenge aja Tulus, kok dak ora telah Tulus. Piye jenenge kuwi? Ayo kon ganti dibancaki ne. Dibancaki arek ngragati opo piye? Tulus, heeh. Tulus budek. Ha ah, iya. Ya ora. Tulus budek kok. Iya. Kowe iso ngarani tatin budek kuwi tau jagongan karo aku wong loro to udan-udan. Ya ning omahku tengok-tengok kuwi wong gedhek, Pak. Buar aku jingkati tatin ngene. Bledek niki lirih-lirih nggih Pak nggih. Memak pletik ngono iki. Iya. Aku tuh, oh, cah iki budek berani. ya ora lah, mau pas kuwi pas nganggo headset. Apa? Ya lho, engko sing nggo ruang musik apa senenge. Melar apa kupingmu? Eh, ya ora kok. Kok disumpeli? Ngrungakke musik kae nganggo apa jenenge? Wong jagongan kok ngrungakke musik Lah, alasan kok ora ketemu nalar. Lho, kelas sekolahan lagi tekan jenengan ngejak omongan aku nggak peduli. Oh, iya iya. Itu loh. Wis tok diakoni wae ora apa-apa. Ya terus ke? Ya, berarti rampung bawane iki. Dereng. Ya terus ke. Eh? Ah, ora. Napa? Ah, wong iki <laughs> dipancing digo mbuktekke budheke ora percaya. Panjenengan ah, ya ora jelas lho. Ayo ah, iya, diteruske tembange. Oh, ora nek jelas ngenten niku kula ya krungu. Lah dilebokke nang nggon gamelan. Apane? Gamelan suaramu iki lho dibarengi gamelan. Oh nggih, mengke dereng rampung. Mau kepenak dirasani. Eh? Nah. Krungu ora nok supaya kepenak dirasake. Kono ora krungu padahal nganggo tos item lho. Apa? <laughs> San system. Tos eh? San system. Nggon aku jenenge tos item. Ason system sak karepmu. <laughs> aku kira budek nek jenengan le omong jelas. Jelas aku yo jelas kok. Ngene ora jelas kanggo sistem kok ora jelas. Sound sistem Ya ngene iki. Hmm? <laughs> Hei. <laughs> Oh demit ki. Lah piye ta? Dalang kok uh ngono ku padahal aku kewang ngono. Iya. Ya, diteruske. Nggih. Esok aku podhang Niki dereng Apa? Iya, ya teruske. Hmm? <laughs> Napa, Pak? Wis to, ngakonono wae men piyai semene iki do ngerti kabeh. Iya. Ngerti napa? Nek kowe iki sudah rungon. Ya kok ben do menilai. Katin. Kula. Mau teko jam pira? Teng mriki? Heeh. Setengah 8. Jujuk ngendi? Mriko nika ngarepan. Daleme sapa? Mboten ngerti. Daleme Pak Lurah. Pak Lurah. Mau loro rombongan tekan kene jam pira? Setengah 8. Mau esok kok. mau esok jam 10. Jam 10 terus nanti. Terus nih kok mereka nih kok ngendi? Ten ngendi terus jenenge? gue host. Waduh. <laughs> gue host. Ya wes ya wes ngono wae aku mung ngebet karo kupingmu. Oh. buatan budek ta? Ora. Oh, jan. kok june. Eh? Ah. Ada. budek lah. Lah sing mau jelas lho. Lah ya iki mau ya jelas Tatin. Kula. mau rene jam pira? Setengah wolu. mak murung. Karo kancane ora. Nggih. Wis nganggo durung. Hah? Ha. Wis ngapa? Wis munggah panggung murung. Lah niki pun metegek nang ngene kok. Apa? Metegek. Ngadeg. metegek. Iya, bahasane iki ndesit banget metek. Jenenge ngono ya aku isa to. Ayo coba. Tak tes genti. Oke. Okay. Pak Seno. Piye? Yeah. Tuku mriki jam pinten? 08. Pon dahar? Wis. Kalih sinten? Kanca-kanca. Heeh. Nang omahe Pak Lurah kono. Heeh lho. Nganggo bakso apa ya mau nek ra kleru no. Heeh. Ana mene lah. <laughs> Ayo entek loro aku lumayan. <laughs> Berarti kupingnya napa lancang? Kok kuping lancang? Lah ngomong wira dong kok njawab dong. Lah aku wong Saking ya kok. Seneng teori aku dhewe radong kono iso jawab. Apa soal kowe budek kok dadi radong. Iya. <laughs> terus ya, teruske. Nggih. Terus, eh? <laughs> Mas, ora diganggu to. Lah kowe iki ora diganggu njaluk ya diganggu kok. <laughs> Nek ora kowe iki ora diganggu terus aku kok didiemkan saja. Kok ora rampung-rampung lho iki? Ya ben manane ra, tak gawe ra rampung. Arep rampunge tak ndege kok. Powi. Tresna tulus natyaningku buk asmara liwat aku kelingan iki ngubah tin men rada suda bobote ora. Lah jenengan iki ora ora ya aku obah. Ora mak ya aku karang madhep rene kok ya. Ya mulai madhep rene. Gah. Kan ngerti le obah. Aja oh, lah. Tinden ki ora gedhe-gedhe ngono kuwi. Iya. Nek gedhe ngapa? Apa anggume sing ra kuat. kuat ya. Heeh. Mm -mm, ya, dubahke pokoke burung karo matane arep coplok. Wangong pendongong. Iya. Salahe wong obah omne ra obah. Ra ketara ya. Ya alon-alon sik. Yuk. Yuk. sapa dipilih meneh mak Mbak Ayu ya bajing loncat ya saka Bapak Bambang SL oh saya lagi Pak iya wah jando kaleman do basa Indonesia mindo ya ya mindo mindo ki apa basa Indonesia kok mindo ya Dua kali loh Mas. Eh, dua kali. Okay. Oh, tatin matanya wis melorok ya wis. Lho, kono loro lo Bang. ayo ah, iya, ora kena meri ya. aku main pira iki? Hmm. main telu. nah, berarti okay, kowe. oke okay, kowe kok. Oh, oke iya. aku. yo ya, sorry, Bro. <laughs> ya ora apa-apa. Monggo. Nggih. Bajing loncat bawah Dibawani, Mbah. Mbah? Mbak. Oh iki ayu ya rada semper kupinge iki. <laughs> Krungu Pak. Mbak. Iya. Gunung sing loncat? Yo, yo, mangga Mas. do jarane lemu ning gelem joget. Iya.